السلام علیکم و رحمت الله و برکات و بارک الله فیکم بله برادرم همچنین برای نیت به زبان گفتن نشود و خاطر چی میگیم که نگوید به خاطر اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یگان حدیث نگفته است که شما با لفظ با زبان نیت کنید فهمو در حدیث می نمال اعمال و بنیات عمل وابسته به نیت است اما نیت قلب است برادرم نیت زبان نیست якум масала ва масалае дием ки паёмбар сал ллоу ли салам худаш ба забон ягон бор ният кардагӣ нест бародарам масалаи сеюм ки саҳобаҳо ягонташ ният кардагӣ ба забон ният кардагӣ нестанд ҳамашон ба қалб ният мекарданд яъне ба дилшон мегзаронданду аллоҳу акбар мегуфтанду намоза шурӯъ мекарданд ва масалаи чорум имом абу ҳанифа ба забонаш ният кардагӣ нест бародарам фамо ва ин ният ба забон гуфтан баъд пайдо шудагӣ аст ин асли шаръӣ надорад бародарам ва ҳамчунин як масъалае ки барои ботил будани нияти лафзира ман баротон баён мекунам масалан як одам намози пешинда аз хона ният кард гуфт ки ман ҳозир мерам дар масҷид намози пешин мехоам ё дар хона نیت کردی که من حاضر میخزم تورات میکنم نماز پیشین رو میخونم و در نیت کردی و اومدی به جای نماز پرت افتی در وقت نیت کردن به جای به زبانت قلبت نیتت همینه که پیشین میخونی اما به زبانت گفتی که مثلا نیت کردم میگذارم چهار رکعت فرض نماز عصر و نماز خوند بود کردی که گفت که بچه ما در نیتم عصر گفتگی هستم ما پیشین نگفتم ما پیشین نخوندم هیچ خیل میشه و هر ملای را تلفن کو بگو براش که برادرم من نیتی قلبیم در قلبم نیت همین بود که من پیشین میخونم اما به زبانم من گفتم که نیت کردم بزنم چهار فرضی پیشین آیا همین نماز من درست شده که من از سر بخونم هر ملای باشه بردم ترم یکی نه برادرم درست شد زیرا اینکه نیتی قلبی مهم است نه زبانی در زبان چیزی میه این مهم نیست дар қалбат ки ту пешин хондани буд ӯ муҳим аст фаҳмо бародарам пас ин далил ҳаст далолат мекунад ки нияти ба забон нест ва нияти ба забон вуҷуд надорад ва ин бидъат аст ба забон гуфтанаш баракалло фикум ва ҷазакумуллоҳ хайран бародарам